Bai, be, xapatalkartea 2000 behatziun talargoita maleagoean uh, usteut uh, sortu zela, hamabik ideikin, eta orain gira hogo egoita bost kide, uh, kambiatu dira kideak, eta landatziak izan dira nitz uh, arbol eta bereziki gereziak landatziak izan dira hogo urtez, hogeita bost urtez, eta orain, uh, bon, normalez, uh, eh, biltzen aski kopuru edera, baina urten eh, sasoina uh, zaila dugu. Ez duzu gezi hanitza urten? Ebe joan den urtean bezala, me ez ahazin berdinen gatika urten hotz eskasa ukandugu. dugu. uh, fruituek eta bereziki geziek uh, duritzen du, Eh, behar lukeela kimuek eh, aski hotzukan. Uh, eh, loria untrapasteko eta gero ge gezia maiteko. Ta loria biziki luzea izan da. Eta beraz bada gerezia, me badira ere hainitz xori aurten. Uh, normalez ez dugu olako problemaik ez dute inbertze xoriek jaten gezia, beita gezia ondo itxasun. Me aurten ez dut sekulan ikusi uh, Eta segezi suerte lantatzen duzie? Segezi landatzen dugun, ebe badira bereziki hiru mota pelua lehenik goiztiakena, gero xapata, eh, gure elkartearen izena, eta gero bada beltsa, mehan artian badira ere bizpairu eh, eh, mota deitzen direna markista, bilahua, bada suri bat ere kasik desagertu zena, badira beste mota atzuola, orain berri zelan atzenitugunak, binen geienik Eh, pelua, xapata eta beltsa dugu bil, eh, biltzen. Eta hor, eh, hasik zide zumaiten biltzen? Bai, peluarena goiztiarena bildia dugu eta frango guti. Xapata batzuk orain nahi dira biltzen eta nik deia espidu xapata hondik deia beltsa asia dut. Baina, ba, pasten duzu aniz denbora, gainet, mota biziki tipi bat da, beraz pasten duzu aniz denbora biltzeko. Eta, bo, mm, dila hilabete sumait, eh, AOP ipatzen bai. zunean, eh, bai. zertan zide horrekin. Be, elkartea antzatzen ari da hori buruz, laborantxagan barak ina eh, lanean, eta hor bat ditugu stajer batzu ibiliko direnak uh, etxalde eta herri batzuetan ikusteko zertan diren gerezi kopuruak, zenta egira definitzen uh, gune bat, eta egira uh, dako eh, gune largo baten pentsatzen ari. Kasik eskoalegiko irurgoita zazpi herri barne ditaike AOP horren uh, ukaiteko. Baina lan astapenean gira eta behar da lan zehatz bat egin jakiteko zinez nun bazen gerezion doa beraz pasatu behar da egietan eta holako lanean egira. Eran nahi dizu noa tarti no dela gutikoa oh, behar? Uh, eh, garazi aldeat, eh, pentsatia izan zen, eh, garazi alde arte. Baina ez erri guziak topografia behatzen da, ba, bakizu haope bat bezala. Ez baita ezpada alderdi guziak, gero proposamen bat eginen dugu, ez dugu guk deliberatzen... Uh, eta ze, bakarik proposamenak egiten ditugu. Eh, normalki e, eh, ekaina hastapenin gerezian besta egiten duzi eta aurten eh, nula iganen da. Ebe egia da normalez, mementu azkar bat dela gu ekoizleentzat gehezi festa hori, e, taldeak du hori antolatzen, eta aurten bestek bezala konfinamenduaren gatik eta ebe ezin da egiten alko gehezi pesta famatu hori. Beraz, aurten ez duku ganen eta ebe helduen urtean ikusiko.